La noche está para ser de dos Tenía un par de dealers, pero yo soy el plug. Nunca fui maleante, pero ahora tengo todo. Dime si tú quieres Chanel o el Tú eres misteriosa, pero te voy a descifrar. Con esa mirada sé que vamos a chingar. Baby, tú eres una bandida. Ey. a ti te gusta lo malo. La pantallita en la barriga se ve rica hasta con la ropa, el trabajo. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé, pero yo tengo hago mi, lo sé. Una copa y dos percoces Y te rompo como Shakira Piqué Baby dame un chance She's move that like a dancer Haciendo cardio es difícil que se canse Esos labios compartido me tienen en trance Ella sabe que un culito mío no mi fiance Ella sabe que cumplo su deseo las 11-11 Ya yo sé que a ti te gusta lo malo Choré en esa mini te ves al caro Pensando en cuando te pongo los ojos para transcribir este palo Me tienes adicto Grabamos un par de videos que no son pa' conflicto. En eh. ese culo sigo invicto. Oh, a todos está pichando, pero conmigo es que estás puesta para el conflicto. Y tú eres una hundida. a ti te gusta lo malo. La pantallita en la barriga. Mami, se ve hasta con la ropa del trabajo. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé, pero ahí yo tengo mi mi una copa y dos percocé. Y te rompo como Shakira Piqué. Como Shakira Piqué. Esta noche te das como Oxy. En cuatro más mirando la pared. Tu pussy rosado en mi cuarto combina con la LED. Tú quieres que yo te bese por las partes que en público no se ven. Y yo no soy ese payaso. El soba yo estoy en el caso. La chori que era bajo de cabezazo. Lo que te costea un año lo tengo en el brazo. Y qué rico se siente echártela adentro en la boca en el vientre. Me cuando cortea, Aparece una fuente. un demonio y tu totito está caliente. Mami, hoy estás de suerte, llegó para romperte, volando para verte. Me tardé en conocerte, pero no en convencerte. Ah. Ella sabía que iba a ser mía, aunque decía que esto no le convenía igual. Le gustó y hoy me llamó de nuevo. Vamos a jugar con fuego, no importa si me quemo. Tenemos en claro los dos la regla del juego. Me dice si me atrevo, me llama y yo le llego. Todo empezó como panas y terminamos envolviéndonos, matándonos en la cama. ¿Para qué quedarnos con las ganas? Si hoy estamos acá, pero no sabemos Baby, tú eres una bandida. Ey. a ti te gusta lo malo. Voy a llevarte para Argentina. Cuando vos me digas, nos vamos. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé. Pero yo te hago mía, yo lo sé. Una copa y dos. Te rompo como Shakira, Piqué, uh, ah, Te rompo como Curry de la línea de tres. Antes de meterse lo tomen pa' Pa' darte all night, chingarte mami es un flex. Porque sé que par de cabrones te tiran pa'l sex y tú siempre picheas. Ey. Pero a mí tú me contestas, yo soy un vale negro como JJ Barea. Ey, cada vez que yo le digo que voy a buscarle ese totito tuyo, babea. Ey, la baby tiene mi bicho de religión, por eso es que esa diabla no es atea. Brr, uh, baby, tú eres una bandida. Yeah, Chori, tú estás adicto a lo malo. La pantalla en la barriga, ey, se ve rica hasta con ropa de trabajo. yo te hago mía, yo lo sé. Una copa y dos percocet. Te rompo como Shakira a Piqué.